A to je iščitavanje i komentar Buharijevog sahija. Za mene lično za svakog muslimana komentarisati, slušati komentar Buharijevog sahiha veliki je događaj. Zaista. Ako imam Tirmizi, kaže za svoju zbirku hadisa, koji ima ovu moju zbirku kao da je u njegovoj kući poslanik koji govori, imam Tirmizi kaže to na početku svoje zbirke. A znamo da Tirmizijeva zbirka je drugo stepena u odnosu na Buharijevu zbirku, onda možemo vidjeti kolika je vrijednost Buharijeve zbirke u čovjekovoj kući i u čovjekovom životu. Nema nimalo sumnje da je Buharijeva zbirka knjiga koja je doživjela najviše komentara u historiji Islama, nakon tefsira, naravno, Korana. Imao sam priliku kao student gledati knjigu koju je napisao jedan učenjak gdje je samo uvrstio komentare i autore tih komentara, što ima, što je, ima pisanih u smislu rukopisa i ustampanih. Vjerujte mi, knjiga je bila deblja od 500 stranica. Zaboravio sam u, u svom, ovaj, svojim zabilješkama tamo tačan broj tih komentara, ali preko 500 stranica samo komentara te zbirke. To znači da je ta zbirka, Buharijeva zbirka, nešto što je, ima, ima poseban zaista položaj u islamu. To je stav svih učenjaka, to je konsenzus učenjaka Ahle Sunneta i Džemata, čak i većine novotarskih skupina. Svi u zbirku priznaju osim šija. Znači jedini su šiti ti koji ne priznaju zbirku, ne priznaju naše hadise uopće, a samim tim i u zbirku, a sve ostale čak i novotarske skupine, što bi rekao, skidaju kapu pred Buharijevom zbirkom. Adet je običaj pogotovo u našem slučaju ovdje većina vas nije se doticala sa hadijskom naukom. Da prije iščitavanja samih hadisa upoznamo se sa hadijskom naukom. Je to u redu? Znači upoznat ćemo se kratke definicije sasvim da vi vidite šta je to hadis. A ovdje to kod nas je jako važno. Zašto? Imam kod sebe kod kući jednu doktorsku disertaciju koja je rađena 1999. godine na temu hadijske nauka i njeno očuvanje do, ne znam, od dolaska Osmanlija na ove prostore do 20. vijeka. I čovjek je radio anketu u Sarajevo. I između ostalog bilo je pitanje, to je takozvano terensko istraživanje koje obično bude u tim radovima, i između ostalog bilo je pitanje šta je to sunnet? Preko 90% ispitanika muslimana u Sarajevu odgovorilo je pogrešno. Dosta njih je odgovorilo sa ne znam, a oko 70 i nešto posto odgovorilo da je to obrazivanje. Sunnet, da je obrazivanje. Jeste čuli za to? Zato ćemo mi za ovu pomoć danas upoznati se sa osnovnim pojmovima u hadijskoj nauci. Je to u redu? Dobro. Šta je to hadis? Kad ja kažem hadis, kaže se u hadisu, što mislim po tim? Ovako se definiraju hadis. Hadis je svaka izreka lezi vezi s poslanikom. Svejedno bio njegov govor, postupak, prečutno odobravanje ili opis karakterni ili fizički. Osobine mogu biti karakterne, kao da se kaže bio promjenit Ili fizički, kao da se kaže bio je osrednji rast. To je znači radist. To isto važi i za sunnet u opštem smislu. Šta je sunnet? Sve ovo isto, hadis i sunnet su sinonimi u tom širem smislu. Postoji sunnet u fikhu, u fikskom smislu, a to je ono što nije obavezno, to su, mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o sunnetu, odnosno hadisu, kao, znači, svemu onome što je došlo od poslanika sa vama Od riječi, dijela, reći odobravanja i osobina. Dobro. Šta je haber? Jeste čuo nekad za izraz haber? Koristi se haber izraz i kaže se nekad recimo došlo je u haberu, rečeno je u haberu i tako dalje. Haber je isto, isto što i hadis, samo što obuhvata izreke ashaba i tabina. Našao vam jedan primjer, znači imamo četiri vrste hadisa. Je tako? to su poslanikove izreke, poslanikovi postupci, zatim imamo prečutna odobravanja poslanika i osobine. Primjer za poslanikove riječi je prvi hadis u Buharijevoj zbirci. nema na malu binijat. Dijela se vrednuju prema namirama. Dobro. E, primjer zaposlenikov postupak. Kaže Aisha radijallahu anha da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije spavanja, ako bi bio džunup, oprao spolni organ i abdestio se kao za namaz. Znači, Aisha radijallahu anha kaže da bi poslanik sallallahu alaihi wa prije spavanja, ako bi bio džunup, oprao spolni organ i abdestio se kao za nas. Znači ovdje mi nemamo poslanikovih riječi. Ovo su Aishine riječi. Ali zašto da mi zovemo Hadisan?? Ha? Zato što se u njemu prenosi postupak poslanika sa I to je hadis i ne kažemo da je za kashaba. Jel osjetite tu razliku? Prečut, primjer prečutnog odobravanja. Ima više primjera. Jedan od tih primjera je to što je poslanik sallallahu alejhi ve kako prenosi na Abdullah ibn Abbas sjedio za sofrom na kojem se jeo pustinski guštir, bogljorepi guštir sa luka, Tada On je dozvoljen jesti. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ga htio jesti, a drugi su oko njega jeli. Pa su ga pitali Allaho poslaniče je zato što je zabranjen, rekao je ne, nego zato što nije uobičajen u mom narodu, nisam rekao da ga jedem. I oni su jeli, a poslanik im ništa na to nije rekao. To je šta? Prijeđutno odobrano. Također ovaj zan. Poslanik rekao se na ne polučio Bilala kako da ovaj, prouči jezan i kada je bio sada Bilal doda o sebe a salatu hajru minan Bolje je klanjati nego spavati. To je Bilal dodao. Poslanik čuo. Je šta rekao? Nije. Znači, priječutno je to dobro i to je postalo sunnet. Što se tiče osobina, primjer zato je hadis Enesa ibn Malik radijallahu anhu, u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve bio stasit, nije bio ni visok, a ni nizak, lijepo građenog tijela, kosa nije bila kovrđava, a nije bila ni opuštena, znači imao je valovitu kosu, ali ne kovrđavu. Bio je svijetli puti, kada bi išao kao da se liva. Znači dizao noge visoko. Sallallahu alaihi wa To je hadis. I zato ćemo mi u Buhariju u zbirci i u drugim zbirkama naći sve četiri ove vrste hadisa. Imamo poslanikove izveke gdje se kaže rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Imamo ovaj, poslanikove postupke koje nam ashabi prenose, postupio je tako, uradio ovako i tako dalje. Imamo također poslanikova pređutna odobravanja, što je također sumet, a to nas dovodi do jednog drugog fenomena, a to je da pitanja adeta, da li se širijat upliče u adete ili ne, o tome ćemo posebno govoriti, i imamo ove osobine, naravno, one su prenesene jako, jako puno. Sljedeća tema koja nas interesuje. Hoćemo da definišemo nauku koja se bavi hadisom. Znači, šta je tu hadijska nauka? U hadisu imamo dvije stvari. Imamo u hadisu dvije stvari. To je hadis i to je cilj nama imamo pomoćnu nauku koja se zove ulumul hadith. Hadijske nauke, kao što imamo ulumul Kur'an, kur'anske nauke. I neki ga zovu mustelahul hadis i tako dalje i tako dalje. Ova nauka, ulumul hadis, jedini smo umet na zemaljskoj kugli koji ima nauku posebnu da se bavi izrekama svojih poslanika, svog poslanika. Ni jedan drugi narod, jedan drugi umet, računajući znači, i jevreje i kršćane, nemaju nauku koja se bavi izdekama njihovih poslanika. Jedini smo, znači, umet koji imamo jasno preciziranu nauku, kriterije na osnovu kojih prihvatamo, odnosno ne prihvatamo poslanikove izdeke. I tačno možemo odrediti šta je rekao, a šta nije. Definicija. Šta je to? Hadijske nauke su nauke koje nas dovode do spoznaje pravila na temelju kojih utvrđujemo stanje predaje i prenosioca. Predaje šta? I prenosioca. Postoji druga definicija koja je također slična. Ona glasi da je to nauka koja proučava pravila na osnovu kojih prepoznajemo stanje lanca prenosilaca i teksta hadisa. Znači, to je praktično slično. Na osnovu ovoga mi smo vidjeli da u hadisu imamo sene i imamo nešto što se zove metin to je tekst hadisa. Senet to su ljudi. I zabavčite ovo. Svaki senet poseban je je poseban hadis. Makar tekst bio isti ili sličan. Znači ako imamo jedan tekst i taj tekst imamo za njega pet lanaca prenoslaca. To je pet hadisa. I zato imamo svega tekstova i sahih, i hasen, i malo blažeg daifa imamo oko 40.000. A pa tamo kaže zna 100.000 hadisa, zna 200.000 hadisa, zna milijun hadisa. Kako to? Zato što je kod muhadisa svaki tekst, svaki sened hadis. Znači, jedan tekst ima pet seneda, to je pet hadisa. E sad vidjeli ste da mi kad tražimo ovdje, tražimo sened, prvo se traži lanac sladca. Ovo ovako hajde radi za vas. Lanac prenoslaca se računa od autora knjige. Kad istražujemo lanac prenoslaca, recimo Buhari autor, počinjemo od njega, ne počinjemo od poslanika odnosno. Idemo od Buharija, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, pa od koga je on uzeo, dok ne dođe se do poslanika. Znači, od autora knjige, zbirke koju imamo, Zašto je Buharijeva zbirka toliko važna, toliko bitna i toliko zastupljena u ovom umetu? Zato što Buhari ima najvjerodostojnije senede i ima najčišće tekstove. Zato što imam Buhari ima najčišće senede u smislu da je birao najjače ljude i zato, kažu učenjaci, kada Imam Buhari nam napisao u svoj sahih, predučio ga je u lemi svoga vremena, među njima je bio Imam Ahmed, bio, bili su i drugi veliki imami hadisa, i složili su se oko svih hadisa osim četiri. A kažu učenjaci, i tu je ispravno mišljenje moje Buhariju, ta četiri hadisa. Ali eto, četiri su bila spurna. Znači, zamislite, od praktično skoro 5000 hadisa, 4700 i nešto hadisa, samo četiri da budu sporna i opet po mišljenju većine i mnogih Buhariju, mislim, čak i da nisu ta četiri ispravna, nema veze. To govori o veličini čovjeka zašto je to rađeno. E sad to poslušajte dobro, sad ću vam dati jednu, jednu najvažniju temu u hadijskoj nauci. Da imate samo uvida, šteta bi bilo čitati Buhariju da nemate uvida o tome. Da osjetite slast Buharijevog sahija. Slušajte, mi hadis dijelimo na dva načina. Znači sve hadise, bez obzira na sve. Po načinu dolaska do nas, po prihvatljivosti, to su dva načina na koji učenjaci dijele Način dolaska. Šta to znači? Učenjaci dijele hadise po načinu dolaska na dva dijela. To su mutevatir i ahad. Šta je to mutevatir hadis? Znači, mutevatir hadis je hadis koji prenosi grupa za koju nije moguće da se složi i da slaže. Nije moguće da se složi. Recimo, drugo, ako prenosi grupa, deset ljudi, ali su ekipa. Zna se da su ekipa i postoji mogućnost da se dogovori da, će, da to, ovaj, ne. Nego ta grupa treba da bude takva da je nemoguće, jednostavno nisu se sreli uopšte. Recimo. Nemoguće da su se složili u cijelom sanetu. Zato mi recimo ako imamo grupu u prvom dijelu, pa imamo jednog u drugom, to odmah nije motivator, to spada ova hakradica. Mora biti u svakom dijelu seneda i da se oslanje na čulo. Šta znači čulo? Znači kažu vidjeli smo, a ne priča se. Ako kažu priča se ili rečeno je, to ne može biti motivator. Zato što to ne oslanja se da su oni bili prisutni događaju. Razumijete me to? Mora se oslanjati na čulu, sluha ili vide. To je mutilatir. E sad, naravno učenjaci mutilatir dijeli na dvije vrste. Mutilatir lafli, to je tekstualni. I mutilatir manjeli po značenju. Što je to tekstualni? Znači tekst od poslanika sa osadom prenijela je grupa ljudi, na gru, sa grupu od grupe ljudi od grupe ljudi, nemoguće je da su se složili da slažu, a osadnim se na čulo vida, odnosno sluha. Primjer za ovaj tekstualni mutelatir je hadis koji je zabilježen i u Buhari i u Muslimu, a to je men ali alejhi mutaamiden fel je tebavo qadehu min Ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Kaže u nama, taj hadis je prenijelo ogroman broj ashaba, pa ogroman broj tabina, gdje nisu bili svi ovaj, da se mogu složiti i tako dalje. Svi kažu čuli smo, čuli smo, čuli smo, tako da je to mutevatir lafzi. Tekstualno tako je prenesen s koljena na koljeno. A ovog manavi, njega ima jako puno. Na primjer, primjer zato je, kako kaže Ibn Hađar u Fethul Bariju, hadisi koji govore o iskrenosti u djelima. Znači ima toliko hadisa o iskrenosti, u svakom ibadetu je potencijal poslanik sa sebe iskrenost, da kaže Ibn Hađar, hadisi o iskrenosti u dijelima su mutavatir manavi. Znači ovo je po značenju mutavatir. Ili recimo dova prilikom dizanja ruku kad se uči dova. Dizanje ruku kad se uči dova, i u toliko hadisa preneseno, u toliko ashaba, pa trabine, tako da je to šta mutelatir po značenju. To je što se tiče mutelatira. Ima naravno posebnih dijela koja se bave, koja su sabrala mutelatir hadise u jednu zbirku. E, šta je to ahad hadis? Ahad hadis je sve što nije mutelatir i to je većina hadisa. Znači možda 95% hadisa spada u ahad. Ahad imamo tri vrste. Prva je mešhur, druga je aziz, treća je garib. Šta je to mešhur? Mešhura meni je žao da, se ovo prođe prije Buharijeve zbirke, jer sve vrste hadisa spominjat ćemo, pa ćemo reći recimo ovaj za ovaj hadis, kaže da je mešhur, a mi ne znamo šta je mešhur. Ili kažemo da je aziz, a mi ne znamo šta je aziz i tako dalje. Jako je bitno. Mešhur. Mešhura imamo dvije vrste. Mešhur terminološki, mešhur opći, hajde, stavit ćemo. Šta je to mešhur, terminološki? Znači u hadisu kaže ulema, koji hadis u lancu prenosilaca ima u bilo kojem dijelu najmanje tri prenosioca ili više, ali nije mu telatir, to je mešhur. A mešhur inače onako, gospoda, kažemo, u nekom slobodnom prevodu znači poznat. Da, recimo može biti, evo, šta ja znam, ashaba prenosi, idemo od autora. Autor je tu. Pa kaže on, ima prenosi od trojice. Tri. Pa ovi prenose od četverce, ovi prenose od šesterce. Znači imamo u jednom dijelu tri prenosioca. To je odmah šta? Mešhur, mešhur. Dobro, hajde sad ovdje recimo ima četiri. Ima četiri, četiri, šest. Ali nije mu šta je to? Mešhur. Jer razumijete to? Ali pa sad, ako prenosi ovdje dva, onda je to aziz. Nije važno, na bilo kojim, samo ne smije biti manje, recimo ako, se, ako prenosi jedan, onda je to garib. Na bilo kojem dijelu, može ovdje recimo jedan, evo, svi jedan. To je kakav garib. Ima recimo, Evo ovdje recimo šta ja znam, 2, 4, 10. Koji je ovo? Aziz. Evo recimo ovdje imamo 4, ovdje 5, ovdje 10. Koji je to? Mešhur. A što, a što nije mutavatir? E to sad Ulema određuje da li je mutavatir po onome, da li je ova grupa dovoljna da to ima jedno pravilo određivanja kad je šta postaje mutavatir. Pa. je e, Tema nekad i, i u Lega se razilazi oko nečega da li motivaciju ili nije, to je tema druga. Ali mi sad utvrđujemo pravila. Jel u redu? E, slušajte mi se. Znači, to je... A što je ovaj opći? To je mešhur koji nije terminološki, nego hadis koji je poznat nekome ili nekoj skupine ali ne mora znači da on ima, može nekad i slab potpuno biti. Evo recimo, većina ljudi, većina, većina ljudi poznati hadis, najmrži, najmrže dijelo koje je halal Allahu i razvod braka. Jel znate svi te hadis? Jel to A on je slab. E to je taj opš, ovaj, opšti koji je poznat onako kao, ne terminološki, ali on nema veze sa ovim. Ne moraju. Ovo je po načinu, rekli smo, načinu dolaska do nas. Po svim hadisima. I sad ga ulema klasificira, recimo, posmatra jedan hadis. Nije, evo, inne mele malo bi Djela se prema namjerima. Ha, idemo, tražimo. Okrenu zbirke, prevodno, tako dalje. Aha, našli smo. Prenosi ga jedan ashab. Omer. Prenosi ga jedan tabin jedan tabi tabi i tek ovdje ga prenosi stotinu ljudi. Pa odmah ga klasificiraju. Koja je to vrsta hadisa? Ha? Garib. A Koja? Garib. Dobro. E, idemo dalje sad, idemo po prihvatljivosti. Da li je taj hadis prihvatljiv ili nije? Znači imamo garib. E sad vidite ovdje, ostalo vam je još da pojasnimo. Azizi u redu, shvatili ste, to je dva ako ima negdje u bilo kojem dijelu svijetu. E sad, garib. Ima takozvani garib, apsolutni garib. Šta to znači apsolutni? Znači, baš bukvalno hadis ima samo jedan lanac za jednog ashaba. To je takozvani eh, garibul mutlak, apsolutni garib, njega ulema naziva fard. Fardun. Hadis ima samo jedan lanas prenoslaca, jednog, takav je ovaj hadis nema na bin Samo je ove ga prenosi. A ima drugi garib, to je takozvani garib nisbi. Garib nisbi, to je znači garib u odnosu na nešto. Pa recimo, kaže se tamo, ovaj hadis je garib od imama Malika. Znači, ako posmatramo imama Malika kao prenosioca, od njega imamo samo jedan vanac prenosilaca. A od drugih imama imamo još drugi. Razumijete to? Ali dobro, to je sad. Važno je da znamo da je Narika ima jedan i da ima tri. Dobro. I ostalo ovdje šta se pojasni? E sad, sad smo utvrdili, mi smo odredimo hadis ako je mutelatir, ako je mutelatir, to pravilo zapamtite, svi mutelatir hadisi su vjerodostojni. Znači, ako se utvrdi da je hadis mutelatir, to odmah znači šta automatski vjerodostojan. Znači, ove ahad hadise mi istražujemo da li su, sad idemo po prihvatljivosti. Po prihvatljivosti ulema dijeli hadise na dvije vrste. Makbul, to su prihvatljivi, i mardud, neprihvatljiv. Makbul se u nama dijeli na dvije skupine. Sahih i Hasan. Čuli ste za Sahih, čuli ste za Hasan. Jel u redu? Definisat ćemo mi doći do definicije, to je sljedeće što ćemo. Znači, dijeli ga na Sahih, što znači vjerodostojan, i Hasan, što znači dobar. E sad, ove sahihe dijele na dvije podvrste manje, a to je sahih sam po sebi, sahihom ne dati. On je, kad pogledaš lanac prenoslaca, recimo Hadis idemo na malu binijat, idemo od tamo autora Buharije, pa dođemo do Omera, do poslanika, odgovara uslovima sahiha, on je sahihun lidatihi, sam po sebi dovoljan lanac da bude sahih. I u redu. I imamo drugu vrstu koja je sahihun lidatihi. A to je u stvari Hasan koji je pojačan drugim lancima prenoslaca i kažemo zbog tih pojačanja on bi mogao biti sahih. Ali sam po sebi je Hasan ali pojačavaju ga predaje, recimo imamo jednu, jedan lanac prinoslaca, onda nađemo u drugoj zbirci drugi, pa ta dva kad kompariramo, poredimo, aha, hadis je sahih. Ali ne sa jednim lancem prinoslaca, nego sa dva. Imamo i Hasan isto tako dvije vrste. Hasanun lidatihi, sam po sebi. I imamo Hasanun li a to je Isto tako, koji je slab, onako ima slabosti, ali pošto ima pojačanih predaja, lanaca, kažemo, ovaj hadis može biti hasen.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 I tekst i, i lanac. Oboje mora biti. I što, jer šta nam vrijedi, šta nam vredi tekst čiji je lanac jednako slab kao i onaj. Ima pravila oko toga koji može, koji ne može svaki slab hadis da bude hasen. Postoje pravila. Ovo je što se tiče tih prihvatljivih hadisa, nešto više nema. A što se tiče merdod hadisa, to je sve što nije hasen i sahih. Navodi ih ulema preko 50 vrsta po raznim osnovama, ali zajedničko im je jedno. Nim ne može se po njima raditi. Znači tu spada Baif, pa spada ne znam Mursel, pa spada ne znam Moldu, pa spada Maklub, pa spada Šas, pa spada Muallem. Preko 50 tih nekakvi, ali učenjaci po osnovu razloga daju mu ime dobro. I čak Ibn Salah, jedan od najpoznatijih učenjaka po pitanju hadijske nauke, kaže ovi slabi vrste slabi hadisa mogu se razastavati u nedogled. Jer svaki razlog slabosti može biti nova vrsta slabih hadisa. Hajde još samo jednu temu da odradimo, da znate šta je to sahih hadis i to je to. Sahih hadis. Je svaki hadis koji ispuni pet uslova. spojen. Po tri, da su ljudi u senedu pouzdani i precizni. Pod četiri, da ne bude šaz. I pod pet, da nema skrivenu mahanu koja ga čini slabim. E sad ćemo pojasniti svaki šart, Pet uslova. Znači vidite da ovi, ovih pet uslova da bi hadis bio sahih, tri se odnose na senet. Šta je senet? Tako smo lanac prenoslaca. Hadis ima dva dijela. Ima senet, to je lanac prenoslaca. Čovjek od čovjeka i tako dalje. To je senet i tekst. Tri uslova se odnose na, na senet, dva uslova na tekst. Da bi hadis bio vjerodostojan. Šta je prvo? Prvi uslov je da ima senet. Šta to znači? Pa hoćemo, o čemu pričamo? Imamo neku izreku. Da bismo utvrdili njenu vjerodostojnost, treba nam šta? Lanac prenosilaca do poslanika Ako nemamo to, odmah svrstavamo hadis šta? slab, slab, neprihvatljiv. Jel u redu? Dobro, našli smo sened. Gledamo drugo. Mora biti spojen, to se zove tisal. I tisal znači sened mora biti spojen. Šta to znači? Mora svaki čovjek u senedu da kaže Rekao mi je ovaj, čuo sam od ovog, prenosim od ovog. Ako nema toga, ili ako među prenosiocima je prevelika razlika u godinama, ili zna se da se nisu sreli nikad tako dalje, mi kažemo taj sene postoji, ali nije spojen i taj hadis je slab. Ne možemo ga prihvatiti kao tako. E, sad ću vam objasniti zašto je Buharijeva zbirka iznad ostale zbirke. Ulema kaže, dovoljno je da između dva čovjeka postoji objektivna mogućnost da su se sreli. Znači, živjeli su istom zna se da je taj to mjesto kada je ovaj bio tu. Znači, postoji mogućnost da se sreli, iako nemamo pismeni trag da su se sreli. Razumijete to? Na hađu, na primjer. Znači da postoji objektivna mogućnost. I hadis je, ako postoji ta mogućnost, šta? dosta. Međutim, Imam Buhari u svoj sahih nije htio uvrstiti hadis da ako ne bi imao potvrdu da su se sreli. Više nego što se traži. Razumijete to? Imam Buhari u drugim zbirkama li on hadisa takvi, nije problem, ali on za ovu zbirku nije unosio osim što je imao potvrdu da su sve. I zato su njegovi senedi iznad i muslimovog i ostale, ostalih zbirke. Dobro, kažemo mi naše senede. Ljudi su spojeni, znači prenose jedan od drugog. Idemo sad istražujemo kakvi su prenosioci. prenosioci hadisa moraju imati dva uslova. Pouzdani, drugo, precizni. To se zove adl, el adlu el i adapt. Ako recimo, prenosilac nije pouzdan, recimo nije musliman uopšte, Tako hadis se prihvata. Ili je musliman, ali grešnik ne prihvata se takav hadis. Mora biti poznat. Znači ono što mi možemo da vidimo, Allah zna svačije odluče, ono a ono što mi znamo. Imam Malik nije htio da prenosi od jednog prenosioca hadisa 15 godina. Pitao ga zašto Kaže, jednostavno ne vidimo na licu nur znanja. Nema neke zamjerki. Tako. I jednom kad je išao na hač, vidio je tog čovjeka kako sjedi kraj zemzema i govori nešto o poslaniku sallallahu i kad god spomene poslanika zaplače. Kad je to vidio, on je počeo pisati hadisa to je da. Da bi prenosilac bio pouzdan, mora ispuniti tri uslova, slušajte koje. Čuvanje velikih grijeha, neustrajavanje u malim grijesima i čuvanje od svega što narušava ugled. Znači, potvrdilo se da radi, da, je počinio veliki grijeh, ne znam, blud, alkohol, tako je Njegove hadisi otpadaju svi. Utvrdilo se da, da je ustrajalo malim grijesima i tako dalje, ne pađe na to, njegovi hadisi otpadaju svi. Radio je nešto što narušava ugled inače, što ne priliči ljudima koji se bave islamskom, tako dalje, hadisi otpadaju svi. Znači, možete zamisliti koji su teški uslovi da bi bio čovjek prenosilac u nekom hadisu. Tajib. E sad, pitao si me kako slab hadis može biti hasen. Ako je hadis slab zbog toga što nema senet, ne može biti hasen nikada. Ako je hadis slab zato što nije spojen, ne može biti hasen nikada. Ako je hadis slab zato što je prenoslac nije pouzdan, ne može biti hasen nikada. E sad ćemo vidjeti kad može biti hasen. Drugi uslov kod prenosioca je da precizno prenošenje. Precizno šta? Znači da riječi hadise prenosi precizno. I Ulema je prije imao ispit. Evo Horeire recimo, Ebu Horeire su napravili ispit. Ebu Hreire prenio puno, najviše prenio hadisa, oko šest hiljada. I halifa jednom prilikom dođe, dovede, pozove Ebu stavi čovjeka iza zastora da je Hurire kaže sto hadisa na pamet. Iza zastora zapisuje pisar tih sto hadisa. Sve, od reči do riječi. Halifa i halifa saslušao, Allah te nagradio ovako, onako, ovo, ono, sve to. Ne zna mu reda da piše. Pozove ga posle godinu dana I ponovo da mu kaže hadise, a pisar čita. Sve mu je ponovio hadise riječ do Bez dodatka, bez izmjene riječi. Jer ona kaže nije dozvoljeno mijenjati tekst hadisa, riječ u hadisu a ako je prenosilac mijenja, onda treba da napomene. I zato mi već rećemo u Buhari, obilje hadisa prenosilac prenosi, pa kaže tamo riječ, kaže ili ovu riječ. Kaže u nama jezika, to su sinonimi. Isto znači, a prenosilac nije siguran je ovo ili ono, onda napomene nisam siguran. Mora se znati. E sad, kako Ulema zna da je neko precizno ili nije? kao što je Ulema prije spisala zbirke po musnedima. Šta su musnedi? Musnedi su prvi način pisanja hadisa. Hadis se, kada je počeo se zapisati, počeo se zapisivati po musnedima. A to je da imamo jednog prenosioca, Ebu Hureyru recimo, i sada mu hadis prenosi sve njegove hadise. Bez obzira vezane za kamatu, za nama, za što hoću, za ovo, za ono, ne, to. Evo Horeira, ne uvjeri Evo Bekr ne ono. I sada, mi imamo sve to i upoređujemo hadise jedne drugi. I znamo, recimo, ako deset ashaba prenosi jedan hadis tako, ovaj ga prenosi drugačije, mi znamo i ovaj često strani onda onama kaže taj čovjek nije precizan. Razumijete me? Nije precizan. Hmm. E, ova preciznost imaju dvije vrste. To je preciznost pamćenja i preciznost pisanja. Znači, Ulema nije uslovljavala da prenosioc hadisa pamti hadisa na pamet sve, ne? Ali morali su imati takozvani temelje. Šta su temelje? Temelj u hadisu to je rukopis iz kojeg prenosilac čita on mora biti sačuvan i ako su sačuvani ti, recimo dok si ja kao učenik sjedim ispred nekog alima i pišem te hadise. Ne, nije uslov da ih znam na pamet, ali dovoljno je da sam siguran ono što čitam o to i da ne mijenjam ništa. To su dvije vrste te preciznosti. Ako je prenosilac malo manje precizan, onda je njegov, njegov hadis hasen. Ako je potpuno precizan, onda je sahih. E sad me pitaš ovdje, jedini slučaj kad slab hadis može biti hasen, to je kad kažemo da je hadis slab zato što mu prenoslac nije precizan. I onda mi nađemo tamo još jednu predaju koja bi mogla nama govoriti, evo ovaj puta je bio precizan. E pa kažemo, u redu, čovjek je dobar vjernik, pouzdan, imamo sve, sve, samo nije malo precizan, ali imamo ovdje vamo predaju koja kaže da je tak bio precizan i kažemo, dobro, to je hasen Ligairihi. Samo u tom slučaju može biti hasel i Znači drugi čovjek koji ovaj, na osnovu kojeg zaključujemo, evo redu, ovaj puta je prenio u redu, zato što ima taj drugi isto prenosi. Može li tekstom? Može tekstom, ali onda nam ovaj ne treba ako mi imamo tekst koji je ovaj, sam za sebe ovaj dovoljen. Dobro. Ovo što se tiče sebe, ova tri uslova. A što se tiče teksta, to je četvrti uslov, to je da ne bude šaz. Što je šaz? Šaz znači zastranjivanje. Zastranjivanje, a to je, slušajte, što je definicija šaza? To je da vjerodostojan, pouznan prenosilac prenosi nešto što prenosi suprotno onome koje je vjerodostojniji. Da razumijete? Šaz, znači prenoslac je pouzdan. Nema šta, mi kad gledamo senet u redu, sastavljen senet, Vamo imamo pouzdan prenoslac, precizan. Međutim, šta se dešava? Mi nađemo tamo da je neko koji je jači od njega, precizniji, Prenos je drugačiji. A ne možemo spojiti. Šta ćemo tad? Tad kažemo da je ovaj hadis je slab zato što se kosi sa vjerodostojnim i zato se zove šas. Znači vjerodostojna prenosa za straniju. taj Ne. Ne, zato što za preciznost kažu nama nije uslov da ne pogriješi nikad, nego da ne griješi puno da se može odrediti koji je pogriješan. Pa... Odmah automatski se ide na ovo koji je slabiji. Automatski. Znači to odmah tako ide, to takozvano tuhme ide za ovaj, onoga koji je slabiji. Koliko najviše ima poslanika za onog koji je zabilježio zbirku? Do Buhari ima, recimo ima Mahmed ima dosta sa tri, sa tri čovjeka. Kod Buhari ima četiri, uglavnom pet, pa neka to šest tako. A ima jedan par trica, takozvana trojka ima, zove se Senet Fulafi. Senet sa trojkom. Znači, ima, ima zlatni niz, tako. E, zlatni niz je posebna tema, znači, gdje ona raspravljala koji je zlatni senet, takozvani, pa ima recimo većina, drži da je to, ne znam, ima Malik od Nafi, od Abdullah i To je ta linija. Međutim, većina uleme hadise na stanovištu da ne postoji senat koji je apsolutno najbolji, zlatan, nego e, preferiraju da svaki muhaddis ima svoj zlatni senat. Znači svaki muhaddis ima neku svoju liniju od poslanika koja je najjača. I kad prenosi od toga je to je njegov zlatni senat. A ima vam druge neke puteve ovaj, kojim je došao do hadisa koji su malo manje snažni od toga. Dobro. I u redu šta je šaraz? Peto, muallem, to jest da nema skrivenu manu. Šta znači skrivena mana? Skrivena mana znači da je čovjek ne može otkriti prvi nego da ima jako puno i ovaj dio, ovaj peti šart, to je najteža oblast u hadijskoj nauci. I kažem Lema uopšteno da u historiji Islama možda desetak, 15 učenjaka možeš ovaj, navesti da su bili zaista majstori u ovom dijelu mladog hadisa. Nekad se dogodi, ima slučajeva, da mu hadisi kažu hadis je slab, ali ne možeš mu naći razloga ova četiri. Nego jednostavno i zato kad je došao jedan ovom ako kaže njemu kako to vi mu hadisi kažete ovaj hadis je slab, ovaj hadis nije slab, na osnovu čega? Kaže on, evo ti hadis. I idi tu, mi tu da njemu četiri alima hadisa. I pitaj, je hadis vjerodostojan? I pitaj zašto. I on je odšao pitao, svi su mu rekli hadis je slab, a nisu mu rekli zašto. Nisu jednostavno osjećali hadis slab. Kaže, tako je bilo. Kaže on njemu, šta si ti po zanimanju? kaže zlatar pravi novac. Pa kako znaš koji je zlata čim pipniš onaj, dovoljno da ga vidiš lažnjak ili pravi. Kaže pa znam tako. Tako kaže i mi znamo. Zbog tih godina sa hadisom. Jednostavno se navikne na izreke, navikne se na senede i opet nam upada u oči sened koji je ono struči. Nije po nekom redu, znaju ko je od koga prenosio, šta je od koga prenosio, na koji način, tako dalje. I odmah osjeti i zato je jako bitno kod hadisa. Možda najvažnija stvar, uvijek, ali baš uvijek, nakoliko čovjek ima znanje, oslanjati se na velike velikane, muhadise, kao što imam Buhari, kao što imam Tirmizi i tako dalje. Imam muslim je bio imam muslim, pa je dolazio imamu Buhari i pitao bi ga šta kažeš za ovaj hadis, pa on bi im pojasniti tamo vam, pa bi imam muslim. Ovaj, zagrlio ga, poljubio ga, dozvolim da ti poljubim stopala, ti si imam, ti si ovaj, imam muslim. Imam tirmizi i tirmizivom sunedu, sunedu stalno imaš izgled, kaže, pitao sam Muhammeda o ovom, ali s je Muhammed? Buhari, učitelj njegov. Pitao sam Muhammeda o ovom su rekao mi tako, tako. Jako bitno, to su, ima nešto što se zove praksa, to, to su ljudi saživjeli se sa riječima poslanika, njihova krv, njihovo meso, njihov jednostavno krvotok i oni osjećaju čim čuju tekst. I zato mnoga ulema, ovako to vama kažem, ovaj, kaže da ovo mutelat ili ahad, šta je mutelat, šta je ahad, kažu to u principu mogu osjetiti zaista samo muhadisi koji život provedu u hadisu. Znači baš osjećaju šta je, kako je, kuda je, odakle, tako dalje, tako Istina, svakako. Samo zbog njih tako je, ovo drugo stvar, ima šta, ovo ako je tako. Pazi, ili ima pa stvari oko kojih ulema o preciznosti prenosilaca, recimo. Sve te ulema pouza drugo drugom mjestu. Jako se razilaze oko toga, jer koliki je stepen pouzanosti, da li je on za Hasena, Zašto tolika razlika među hadisa, neko kaže Daif, neko kaže Hasen. Upravo zato što je kod jednih a ovaj njegov štihad, ga dovede da je ovaj prenoslac njegov hadisu za hasen hadisa. A onda ima slučajeva recimo da ima prenoslaca koji su u jednoj fazi svoga života bili hasen prenosioci, a u drugoj fazi slabi. Recimo poznat, nepoznati slučaj jednog uh, hadisa Ibn Nahija. Ibn Nahija, on je jako puno prenio hadisa. Međutim, doživio je jedan, jedan problem, a to je da mu je izgorjela kuća i knjige u kući. I kažu učenjaci, svi prenosioci od na Hije koji su prenosili prije savorjevane knjige, njegovi, onih osnova iz koji je prenosio, njegov hadis jasni. A svi koji su prenosili poslije, to su slabe hadisi jer tad je već počeo brkat senede i metnove i tako dalje. A ako ne znamo da li je taj prenos, prenosilac od njega prije ili poslije i to nije neslabio. Zato što ne znam. Samo onaj koje znamo od njega. I tako. li do knjige koje se reda hadijska djela, znači ko onaj pa broj prema srca olanca, ovaj, prema srca, znači, ima šest. Od četiri pet. Koja je krajnja knjiga koja se uzima kao neko jako hadijsko djelo sa najviše ti prema srca u Gdje je stalo to? Nije stalo danas. I dan danas imaju, imaju da na poslanika sa sve. I kad hoćeš napisati knjigu hadisa, moraš imati na takav. Nemo pazi, danas... A on može biti Buhari, on mora pa da napisati veru U mora Buhari. Vidi. I danas postoji takozvane knjige usul, temelji, na osnovu kojih ljudi preuzimaju. Znam čovjeka koji je u Bosni ovdje, koji ima tu i džazu ima senet do poslanika sa Znači senet. Tačno ima sve odakle, koje do Buharije, pa onda dalje od Buharije se se, Ali za vjerodostojnost hadisa je dovoljan senet od autora knjige, to jest Buhari, do poslanika. To se proučava za vjerodostojnost. A sve preko toga je više onako kurtoazija u smislu da je to počast, ali nije važno za senet. Znači nije važno za senet. Autor knjige je važan za senet. Recimo Ibn Taymiye koji je živio u 6. vijeku 7. ima hadisa sa svojim senedom do poslanika za senet. Ali u principu to ne utiče na vjerodostojnost ono što je važno od ovih autora prvih koji su zabilježili ima imapisne E sad, nas interesuje knjiga od autora, šta je s njim? E, svaka hadijska zbirka ima svoje lance prenoslaca. Ne s hadisi njoj, nego hadijska zbirka. Pa se tačno zna, recimo, ima i razlika neka. Pa zna se, evo, najpoznatiji primjer i mama Marka. Ovaj koji je preveden je rivajet, odnosno predaje od Muhammeda ibn Hasana Šeibanija, koji je bio jedno vrijeme kod Imala Malika, preuzeo od njega, preslušao mu i prenio to što je prenio. Međutim, poznati rivajet koji je došao u Andalus i koji je bio vijekovima u Andalusu od Imala Malika, to je od Jahja ibn Jahja'a, koji se razlikuje u mnogome od ovoga što je prevedeno na bosanski jezik. Razlikuje se u čemu? Pa prvo se razlikuje, evo ja sam konkretno upoređivao taj, ta dva razlikuje se prije svega u rasporedu poglavlja, u naslovima, u broju hadisa razlikuje se. Ima hadisa kojih nema vamo, ima tamo kojih nema vamo. A što je razlog tome? Razlog tome što ima Malik napisao El i podučavao ga ljude 30 godina. I svaki put kad bi podučavao ljude, Nešto bi dodao, nešto oduzeo, nešto promijenio, kao svaki čovjek. Ali onaj rivajet koji je poznat i zadnji, koji su prenijeli u Andalus, to je upravo taj rivajet zadnji. I na tom rivajetu su urađeni svi komentari taj Malika. Ovaj komentar, ovaj dio koji je preveden, on je prvi put došao u javnost 1988. ili 1989. to ga uradio kao doktorsku disertaciju našo rukopis eh, Muhammed ibn Hasan Šibanija, doktor Hadisa koji je napredao tamo, to je njegova bila doktorska disertacija našo rukopis, tog rivajeta Mota, znači nije uopšte bio poznat taj rivajet, 15 vijekova praktično. To vam navodim samo kao primjer Također imam Buharija, ima svoje prenosioce, najpoznatiji i tako dalje. I naravno da je najpoznatiji uh, rivajet Buharijevog sahiha onaj na koji je Ibn Hađer napisao svoj komentar. I po tom ovaj, rivajetu mi ćemo ovo Jer Ibn Hađer, njega učenjaci inače nazivaju specijalistom za Buharijev sahih, i on je 23 godine proveo sakupljajući razne predaje Buharijevog sahiha i tako dalje i izabrao je naravno najvjerodostojniju, a što je najvažnije, opisao je sve razlike u drugim predajama Buharijevog sahiha. Pa on kaže recimo, a u predaju tog nema bismili recimo, a ovom ima. Ili tamo kaže ovom nema naslova, ovom ima, ovom nema ajta, ovom ima i sve to opiše fino tako da Ibn Hajar, osim što je prokomentarisu Buhariju, sačuvao je sve nekakve izgubljene ovaj, predaje od samog Sahija. Radi Allahu anhu. Wallahu alamu sallahu ala nabina Muhammed.